Pars quarta decima Vulgate Clementine. Haec transcriptio a Societate Libri Voce Facta bono publico usui est. Caput octavum. Locutusque est Dominus ad Moisen dicens. Loquere Aaron et dices ad Eum cum posueris septem lucernas candelabrum in australi parte erigatur hoc igitur precipe ut lucerne contra boream e regione respiciant ad mensam panum propositionis contra eam partem quam candelabrum respicit lucere debebunt. Fecitque Aaron et imposuit lucernas super candelabrum ut preceperat Dominus Moise. Haec autem erat factura candelabri, ex auro ductili, tam medius stipes quam contaque ex utroque calamorum latere nascebantur iusta exemplum quod ostendit dominus moise ita operatus est candelabrum et locutus est dominus ad moisen dicens tolle levitas de medio filiorum israel et purificabis eos iusta hunc ritum aspergantur aqua lustrationis et radant omnes pilos carnis sue, cumque laverint vestimenta sua, et mundati furint, tollent bovem de armentis, et libamentum eius similam oleo conspersam. Bovem autem alterum de armento tu acipies pro peccato, et applicabis levitas coram tabernaculo federis convocata omni multitudine filiorum Israel cumque levite fuerint coram domino ponent filii Israel manus suas super eos et offeret Aaron levitas munus in conspectu domini a filiis Israel ut serviant in ministerio eius. Levit quoque ponent manus suas super capita boum, e quibus unum facies pro peccato, et altrum in holocaustum domini, ut de preceris pro eis. Statuesque levitas in conspectu Aaron et filiorum eius, et consecrabis oblatos domino ac se parabis de medio filiorum Israel ut sint mei et postea ingredientur tabernaculum federis ut servient mihi sicque purificabis et consecrabis eos in oblationem domini quoniam dono donati sunt mihi a filiis Israel pro primo genitis quae aperiunt omnem vulvam in Israel accepi eos mea sunt enim omnia primo genita filiorum Israel tam ex hominibus quam ex iumentis ex die quo percussi omne primo genitum in terra Egypti sanctificavi eos mihi et tuli levitas pro cunctis primo genitis filiorum Israel tradidique eos dono Aaron et filiis eius de medio populi ut serviant mihi pro Israel in tabernaculo federis et orent pro eis ne sit in populo plaga si ausi fuerint accedere ad sanctuarium fece runque Moses et Aaron et omnis multitudo filiorum Israel super levitas quae pareceperat Dominus Moise purificati quae sunt et laverunt vestimenta sua elevavitque eos Aaron in conspectu Domini et oravit pro eis ut purificati ingrederentur ad officia sua in tabernaculum federis coram Aaron et filii seius sicut ut praecepera dominus Moysi de levitis ita factum est locutusque est dominus ad Moysen dicens haec est lex levitarum a viginti quinque annis et supra ingredientur ut ministrant in tabernaculo federis cumque quinqua gesimum annum aetatis in pleverint servire cessabunt erunque ministri fratrum suorum in tabernaculo federis ut custodiant quae sibi fuerunt commendata opera autem ipsa non faciant sic dispones levitis in custodiis suis. Caput nonum, locutus est dominus at Moisen, in deserto sinei anno secundo, posquam egressi sunt de terra Egypti, mense primo dicens, faciant fili Israel fase in tempore suo, quarta decima die mensis huius ad vesperam, justa omnes ceremonias et justificationes eius precepitque Moses filiis Israel ut facerent fase qui fecerunt tempore suo quarta decima die mensis ad vesperam in monte Sinai justa omnia quae mandaverat Dominus Moses fecerunt filii Israel etce autem quidam in mundi super anima hominis qui non poterant facere fase in die illo accedentes ad Moisen et Aaron dixerunt eis in mundi sumus super anima hominis quare fraudamur ut non valeamus oblationem offerre domino in tempore suo inter filios Israel quibus respondit Moses state ut consulam quid precipiat dominus de vobis locutusque est dominus ad Moisen dicens Loquere filiis Israel homo qui fuerit in mundus super anima sive in via procul in gente vestra faciat fase domino in mense secundo quarta decima die mensis ad vesperam cum azumis et lactucis agrestibus comedent illud non relinquet ex eo quipiam usque mane et os eius non confringent omnem ritum fase observabunt si quis autem et mundus est et in itinere non fuit et tamen non fecit fase exterminabitur anima illa de populis suis quia sacrificium domino non obtulit tempore suo peccatum suum ipse portabit peregrinus quoque et advena si fuerint apud vos facient fase domino iusta ceremonias et justificationes eius praeceptum idem erit apud vos tam advene quam indigene egitur die qua erectum est tabernaculum operuit illud nubes a vespere autem super tentorium erat quasi species ignis usque mane sic fiebat iugiter per diem operiebat illud nubes et per noctem quasi species ignis cumque ablata fuisset nubes quae tabernaculum protegebat tunc proficisebantur filii Israel et in loco ubi stetissent nubes ibi castra meta abantur ad imperium domini proficisebantur et ad imperium illius figebant tabernaculum Contis diebus quibus stabat nubes super tabernaculum manebant in eodem loco et si venisset ut multo tempore manerent super illud erant filii Israel in excubiis domini et non proficisce bantur quod diebus fuisset nubes super tabernaculum ad imperium domini erigebant tentoria et ad imperium illius deponebant si fuisset nubes a vespere usque mane et statim di luculo tabernaculum reliquisset proficiscebantur et si post diem et noctem recessisset dissipabant tentoria si vero biduo aut uno mens vel longiori tempore fuisset super tabernaculum manebant fili Israel in eodem loco et non proficisce bantur statim autem ut recessisset movebant castra per verbum domini figebant tentoria et per verbum illius proficisce bantur eranque in ex cubis domini iusta imperium eius per manum Moisi caput decimo locutus quest dominus ad Moisem dicens fac tibi duas tubas argenteas ductiles quibus convocare possis multitudinem quando movenda sunt castra cumque in crepueris tubis congregabitur ad te omnis turba ad ostium tabernaculi federis si semel clangueris veniet ad te principes et capita multitudinis israel si autem prolixior atque concisus clangor increpuerit movebunt castra primi qui sunt ad orientalem plagam in secundo autem sonitu et pari ululatu tube levabunt tentoria qui habitant ad meridiem et iusta hunc modum reliqui facient ululantibus tubis in profectionem quando autem congregandus est populus simplex tubarum clangor erit et non concise ululabunt fili autem Aaron sacerdotes clangent tubis eritque hoc legitimum sempiternum in generationibus vestris si exieritis ad bellum de terra vestra contra hostes qui dimicant adversum vos clangetis ululantibus tubis et erit recordatio vestri coram domino deo vestro ut eruamini de manibus in immicorum vestrorum si quando habebitis epulum et dies festos et calendas canetis tubis super holocaustis et pacificis victimis ut sint vobis in recordationem dei vestri ego dominus deus vester anno secundo mense secundo vigesima die mensis elevata est nubes de tabernaculo federis profectique sunt fili israel per turmas suas de deserto sinai et recubuit nubes in solitudine faran moverunque castra primi iusta imperium domini in manu moise fili Iuda per turmas suas, quorum princips erat Nason, filius Aminadab, in tribu filiorum Issachar fuit princeps Nathanael, filius Suar, in tribu Zabulon erant princeps Eliab, filius Helon. Depositunque est tabernaculum, quod portantes egressi sunt filii Gersont et Merari profectique sunt et filii Ruben per turmas et ordinem suum quorum princeps erat Elisur filius Seduer in tribu autem filiorum Simeon princeps fuit Salamiel filius Surisadai porro in tribu Gad erat princeps Eliasaph filius Duel profectique sunt et acatite portantes sanctuarium tam diu tabernaculum portabatur donec venirent ad erectionis locum moverunt castra et filii Ephraim per turmas suas in quorum exercitu princeps erat Elisama filius Ammiud in tribu autem filiorum Manasse princeps fuit Gamaliel Filius Fadasur. Et in tribu Beniamin erat dux Abidan, Filius Gedeonis. Novissimi castrorum omnium profecti sunt filii Dan per turmas suas, en quorum exercitu princeps fuit Aieser, Filius Ammissadai. In tribu autem filiorum Aser erat princeps Fegiel, Filius Ocran. Et in tribu filiorum Neftali, princeps fuit Aira, filius enan haec sunt castra et profectiones filiorum israel per turma suas quando egrediebantur dixitque moises obab filio raguel madianite cognato suo proficiescimur ad locum quem dominus daturus est nobis veni nobiscum ut bene faciamus tibi quia dominus bona promisit Israeli cui ille respondit non vadam tecum sed revertar in terram meam in qua natus sum et ille noli inquit nos relinquere tu enim nostri in quibus locis per desertum castra ponere debeamus et eris ductor noster cumque nobis cum veneris quid quid optimum fuerit ex opibus quas nobis traditurus est dominus dabimus tibi profecti sunt ergo de monte domini viam trium dierum arcaque federis domini prace de bateos per dies tres providens castrorum locum nubes quoque domini super eos erat per diem cum incederent. Cunque elevaretur arca, dicebat Moses, surge domine, et dissipentur inimici tui, et fugiant qui oderunt te, a facie tua. Cum autem deponeretur aiebat, revertere domine ad multitudinem exercitus Israel caput undecimum interea ortum est murmur populi quasi dolentium pro labore contra dominum quod cum audisset dominus iratus est et accensus in eos ignis domini devoravit extremam castrorum partem Cunque clamasset populus ad moysen oravit moyses ad dominum et absorptus est ignis vocavitque nomen loci illius incensio et quod incensus fuisset contra eos ignis domini vulgus quippe promiscum, quod ascenderat cum eis flagravit desiderio sedens et flens iunctis sibi pariter filiis israel et ait quis dabit nobis ad vescendum carnes recordamur piscium quos come debamus in Egypto gratis, in mentem nobis veniunt cucumeres et pepones, porrique et cepe et allia, anima nostra arida est, nicil agliud respiciunt oculi nostri nisi man. Erat autem man quasi semen coriandri, coloris bedellii, circui batque populus, et colligens sillud frangebat mola, sive terebat in mortario, coquens in olla, et faciens ex eor turtulas saporis quasi panis oleati. Cunque descenderet nocte super castra, ros descendebat pariter et man. Audite ergo Moises flentem populum per familias, singulos per ostia tentorii sui, iratusque est furor domini valde sed et moesi intoleranda res visas est et aita dominum cur affligisti servum tuum quare non invenio gratiam coram te et cur imposuisti pondus universi populi huius super me nunquid ego concepi omnem hanc multitudinem vel genui eam ut dicas amici porta eos in sinu tuo sic ut portare solet nutrix infantulum et defer in terram pro qua iurasti patribus eorum unde mihi carnes ut dem tante multitudini flent contra me dicentes da nobis carnes ut comedamus non possum solus sustinere omnem hunc populum quia gravis est mihi sin aliter tibi videtur obsecro und interficias me et inveniam gratiam in oculis tuis ne tantis afficiar malis et dixit dominus ad moesem congrega amici septuaginta viros de senibus Israel quos tu nostri quod senes populi sint ac magistri et duces eos ad ostium tabernaculi federis faciesque ibi stare tecum ut descendam et loco artibi et auferam de spiritu tuo tradamque eis ut sustentent tecum onus populi et non tu solus graveris populo quoque dices sanctificamini cras comedetis carnes ego enim audivi vos dicere quis dabit novis escas carnium bene nobis erat in egypto ut det vobis dominus carnes et comedatis non uno die nec duobus vel quinque aut decem nec viginti quidem sed usque ad mensem dierum donec exeat per nares vestras et vertatur in nauseam et quod repuleritis dominum qui in medio vestri est et fleveritis coram eo dicentes quare egressi sumus ex Egypto et ait Moses sexcenta milia peritum huius populi sunt et tu dicis dabo eis esum carnium mense integro non quid ovium et bo multitudo cedetur ut possit sufficere ad cibum vel omnes pisces maris in unum congregabuntur ut eos satient cui respondit dominus non quid manus domini invalida est iam nunc videbis utrum meo sermo opere compleatur venit igitur Moises, et narravit populo verba domini congregans septuaginta viros de senibus israel quos stare fecit circa tabernaculum descenditque dominus per nubem et locutus est ad eum auferens de spiritu qui erat in Moise et adans septuaginta viris cumque requievisset in eis spiritus propheta verunt nec ultra cessa verunt remanserant autem in castris duo viri quorum unus vocabatur eldad et alter medad super quos requievit spiritus nam et ipsi de scripti fuerant et non exierent ad tabernaculum cumque profetarent in castris cucurit puer et nuntiavit Moise dicens Eldad et Medad profetant in castris statim Iosue filius Nun minister Moise et electus et pluribus ait domine mei Moises proebe eos atille quid inquid emularis pro me quis tribuat ut omnis populus profetet, et det eis dominus spiritum sum reversusque est moises et maiores natu israel in castra ventus autem egrediens ad domino a reptans trans mare coturnices detulit et de misit in castra itinere quantum uno die confici potest ex omni parte castrorum per circuitum volabanque in aere duobus cubitis altitudine super terram surgens ergo populus toto die illo et nocte ac die altero congregavit coturnicum qui parum decem coros et sic averunt eas vergirum castrorum ad hoc carnes erant in dentibus eorum nec de fecerat huiusce modi cibus et ecce furor domini concitatus in populum per cusiteum plaga magna animis vocatusque est ille locus sepulcra concupiscentiae ibi enim sepelierunt populum qui de sideraverat egressi autem de sepulchris concupiscentiae venerunt in haserot et manserunt ibi caput duodecimum locutaque est maria et aaron contra moisen propter uxore meius aethiopissam et dixerunt non per solum moisen locutus est dominus non et nobis similiter est locutus quod cum audisset Dominus erat enim Moses vir mitissimus super omnes homines qui morabantur in terra statim locutus est Deum et ad Aaron et Mariam egredimini vos tantum tres ad tabernaculum federis cumque fuissent egressi descendit Dominus in columna nubis et statit in introitu tabernaculi vocans Aaron et Mariam qui cum issent dixit ad Deos audite sermones meos si quis fuerit inter vos profeta domini in visione apparebo ei vel per somnium loquar ad illum at non talis servus meus Moises, qui in omni domo mea fidelissimus est ore enim ad os loquor et palam et non per enigmata et figuras dominum videt quare ergo non timuistis de traere servo meo Moisei iratusque contra eos habit nubes quoque recessit quae erat super tabernaculum et ecce maria apparuit candens lepra quasi nix cumque respexisset eam et vidisset perfusam lepra ait ad Moisen obsegro domine mi ne imponas nobis hoc peccatum quod stulte commisimus ne fiat haec quasi mortua et ut abortivum quod proicitur de vulva matris sue et se iam medium carnis eius devoratum est a lepra clamavitque Moises ad dominum dicens Deus obsegro sana eam cui respondit Dominus Si pater eius spuisset in faciem illius non debuerat saltem septem diebus rubore su fundi separetur septem diebus extra castra et postea revocabitur exclusa est itaque Maria extra castra septem diebus et populus non est motus de loco illo donec revocata est maria caput tertium decimum profectusque est populus de haserot fixis tentoris in deserto faran ibique locutus est dominus ad moisen dicens mitte viros qui considerent terram canaan quam daturus sum filiis israel singulos de singulis tribubus ex principibus fecit Moses quod dominus imperaverat de deserto faran mithens principes viros quorum ista sunt nomina de tribu Ruben Samua filium Zecur de tribu Simeon Safat filium Huri de tribu Iuda Caleb filium Jephone de tribu Issachar igal filium Joseph, de tribu Ephraim ose filium Nun, de tribu Benjamin falti filium Rafu, de tribu Zabulon Jediel filium Sodi, de tribu Joseph Sheptri Manasse, Gadi filium Susi, de tribu Dan Amiel filium Gemali, de tribu Aser Stur, filium Michael, de tribu Neftali, Nahabi, filium Vapsi, de tribu Gad, Guel, filium Machi. Haesunt nomina virorum, quos misit Moses ad considerandam terram, vocavitque Osee filium nun Iosue. Misit ergo eos Moses ad considerandam terram Canaan, et dixit ad eos, ascendite per meridianam plagam cumque veneritis ad montes considerate terram quali sit et populum qui habitator est eius utrum forti sit an infirmus si pauci numero an plures ipsa terra bona an mala urbes quales murate an absque muris humus pinguis an sterilis nemorosa an absque arboribus confortamini et afferte nobis de fructibus terre erat autem tempus quando iam praecoque uve vesci possunt conque ascendissent exploraverunt terram a deserto sin usque rob intrantibus emat ascenderuntque ad meridiem et venerunt in Hebron ubi erant Achiman et Sisai et Tolmai filii Enac nam Hebron septem annis ante tanim urbem Aegypti condita est per gentesque usque ad torrentem Botri absiderunt palmitem cum uva sua quem portaverunt in vecte duo virii de malis quoque granatis et de ficis loci illius tulerunt qui appellatus est neelescol id est torrens botri et quod botrum portassent inde filii israel reversique exploratores terre post quadraginta dies omni regione circuita venerunt ad Moisen et Aaron et ad omnem cetum filiorum Israel in desertum faran, quod est in Cades. Locutique eis et omni multitudini ostenderunt fructus terre, et narra verunt dicentes, venimus in terram ad quam misisti nos, quae revera fluit lacte et melle, ut ex his fructibus cognosci potest, sed cultores fortissimos habet et urbes grandes atque muratas stirpem enac vidimus ibi amalek habitat in meridie ateus et jebuseus et amoreus in montanis cananeus vero moratur iusta mare et circa fluenta jordanis inter hec caleb compescens murmur populi qui oriebatur contra moisen ait ascendamus et possideamus terram quoniam poterimus obtinere eam ali vero qui fuerant cum eo dicebant ne quaquam ad hunc populum valemus ascendere qui a fortior nobis est de trax seruntque terre quam inspexerant apud filios israel dicentes terra quam lustravimus devorat habitatores suos populus quem aspeximus procere stature est ibi vidimus monstra quaedam filiorum enac de genero giganteo quibus comparati quasi locuste videbamur caput quartum decimum igitur vociferans omnis turba flevit notte illa et murmurati sunt contra Moisen et Aaron conti filii Israel dicentes utinam mortui essemus in Egipto et in hac vasta solitudine utinam pereamus et non inducat nos dominus in terra mistam ne cadamus gladio et uxores ac liberi nostri ducantur captivi non ne melius est reverti in Aegyptum digserunque alter ad alterum constituamus nobis ducem et revertamur in Aegyptum quo audito Moses et Aaron ceciderunt proni in terram coram omni multitudine filiorum Israel at vero Josue filius Nun et Caleb filius Jephone qui et ipsi lustraverant terram sciderunt vestimenta sua et ad omnem multitudinem filiorum Israel locuti sunt terra quam circuivimus valde bona est si propitius fuerit dominus inducet nos in eam et tradet humum lacte et melle manantem nolite rebelles esse contra dominum neque timeatis populum terre huius quia sicut panem ita eos possumus devorare recessi tabeis omne presidium dominus nobiscum est nolite me tuere cumque clamaret omnis multitudo et lapidibus eos vellet opprimere apparuit gloria domini super tectum federis contis filiis israel et dixit dominus ad moisem usque quo detra et mihi populus iste quo usque non credent mihi in omnibus signis quae feci coram eis feriam igitur eos pestilentia atque consumam te autem faciam principem super gentem magnam et fortiorem quam haec est et ait moises ad dominum ut audiant Aegypti de quorum medio ed uxisti populum istum et habitatores terrae huius qui audierunt quod tu domine in populo isto sis et facie videaris ad faciem et nubes tua protecat illos et in columna nubis praecedas eos per diem et in columna ignis per noctem quod occideris tanta multitudinem quasi unum hominem et dicant non poterat introducere populum in terram pro qua juraverat id circo occidit eos in solitudine magnificetur ergo fortitudo domini sicut jurasti dicens dominus patiens et multae misericordiae auferens iniquitatem et scelera nullunque in noxium de relinquens qui visitas peccata patrum in filios in tertiam et quartam generationem dimitte obsegro peccato un populi huius secundum magnitudine misericordiae tue sic ut propitius fuisti et gradientibus de Aegypto usque ad locum istum dixitque dominus dimisi iusta verbum tuum vivo ego et in plebitur gloria domini universa terra attamen omnes homines qui viderunt majestatem meam et signa quae feci in Egypto et in solitudine et tenta verunt me iam per decem vices nec obedierunt voci me non videbunt terram pro qua iuravi patribus eorum nec quisquam ex illis qui de traxit mihi in habitur eam servum meum Caleb qui plenus alio spiritu secutus est me inducam in terram hanc quam circuivit et semen possidebit eam quoniam amalecites et cananeus habitant in vallibus cras movete castra et revertimini in solitudinem per viam maris rubri. Locutusque est dominus at Moisen et Aaron dicens, usque quo multitudo hec pessima murmurat contra me, que relas filiorum Israel audivi, dic ergo eis, vivo ego ait dominus, sicut locuti estis audiente me, sic faciam vobis, in solitudine hac iacebunt cadavera vestra omnes qui numerati estis a viginti annis et supra et murmurastis contra me non intrabitis terram superquam levavi manum meam ut habitare vos facerem praeter caleb filium jephone et iosue filium nun parvulos autem vestros de quibus digistis quoda prede hostibus forent introducam ut videam terram quae vobis displicuit vestra cadavera iacebunt in solitudine fili vestri erunt vagi in deserto annis quadraginta et portabunt fornicati onem vestram donec consumantur cadavera patrum in deserto iusta numerum quadraginta dierum quibus considerastis terram annus pro die imputabitur et quadraginta annis recipietis iniquitates vestras et sietis ultionem meam quoniam sicut locutus sum ita faciam omni multitudini huic pessime quae consurrexit adversum me in solitudine hac deficiet et morietur egitur omnes viri quos miserat Moises ad contemplandam terram, et qui reversi murmurare fecerant contra eum omnem multitudinem, detraentes terre quod esset mala, mortui sunt acque percussi in conspectu domini. Iosue autem filius nun, et Caleb filius Jephone vix erunt ex omnibus qui per rex erant ad considerandam terram. Locutusque est Moises universa verba hec ad omnes filios Israel, et luxit populus nimis. Et ecce mane primo surgentes ascenderunt verticem montis, atque dix erunt, parati sumus ascendere ad locum, de quo dominus locutus est, quia pecavimus, quibus Moises cur inquid transgredimini verbum domini quod vobis non cedet in prosperum nolite ascendere non enim est dominus vobiscum ne corruatis coram inimicis vestris amalecites et hananeus ante vos sunt quorum gladio corruetis eo quod noluerit aquiescere domino nec erit dominus vobiscum atilli contenebrati ascenderunt in vertice montis. Arca autem testamenti domini et Moises non recesserunt de castris, descenditque amalecites et cananeus qui habitabat in monte, et percutiens eos usque concidens, persecutus est eos usque horma. Caput quintum decimum. Locutus est Dominus ad Moisen dicens: loquere ad filios Israel et dice Sadeos cum ingressi fueritis terram habitationis vestre quam ego dabo vobis et feceritis oblationem domino in holocaustum aut victimam vota solventes vel sponte offerentes munera aut in solemnitatibus vestris adolentes odorem suavitatis domino de bobus sive de ovibus offeret qui conque immolaverit victimam sacrificium simile decimam partem efi consperse oleo quod mensuram habebit quartam partem hin et vinum ad liba fundenda eius mensure dabit in holocaustum sive in victimam per annos singulos et arietes erit sacrificium simile duarum decimarum, quae conspersa sit oleo tertiae partis in, et vinum ad libamentum tertiae partis eiusdem mensure offeret in odorem suavitatis domino quando vero de bobus feceris holocaustum aut hostiam ut impleas voltum vel pacificas victimas tabis per singulos boves simile tres decimas consperse oleo quod habeat medium mensure hin et vinum ad liba fundenda eius de mensure in oblationem suavissimi odoris domino sic facies per singulos boes et arietis et agnos et hedos tam indigene quam peregrini eodem ritu offerent sacrificia unum praeceptum erit atque iudicium tam vobis quam advenis terre locutus est dominus ad moysen dicens loquere filiis israel et dices ad eos cum veneritis in terram quam dabo vobis et cum ederitis de panibus regionis illius separabitis primitias domino de cibis vestris sic ut de areis primitias separatis ita et de pulmentis dabitis primitiva domino quod si per ignorantiam praeter quidquam horum quae locutus est dominus ad Moisen et mandavit per eum ad vos ad ie qua cepit iubere et ultra oblitaque fuerit facere multitudo offeret vitulum de armento holocaustum in odorem suavissimum domino et sacrificium eius ac liba ut ceremoniae postulant hircunque pro peccato et rogabit sacerdos pro omni multitudine filiorum Israel et dimittetur eis quoniam non sponte peccaverunt nihil hominus offerentes incensum domino pro se et pro peccato atque errore suo et dimittetur universae plebi filiorum Israel et advenis qui peregrinantur inter eos quoniam culpa est omnis populi per ignorantiam quod si anima una nesciens peccaverit offeret capram anniculam pro peccato suo et de precabitur pro ea sacerdos quod inscia peccaverit coram domino impetrabitque ei veniam et dimittetur illi tam indigenis quam advenis una lex erit omnium qui peccaverit ignorantes anima vero quae per superbiam aliquid commiserit sive civis sit ille sive peregrinus omnium adversus dominum rebellis fuit per ibit de populo suo verbum enim domini contempsit et praeceptum illius fecit irritum id circo de lebitur et portabit iniquitatem suam. Factum est autem cum essent filii Israel in solitudine, et invenissent hominem colligentem linea in die sabbati, obtulerunt eo Moise et Aaron et universe multitudini. Qui recluserunt eum in carcerem, nescientes quid super eo facere deberent, dixitque Dominus ad Moisen morte moriatur homo iste obruat eum lapidibus omnis turba extra castra cumque eduxissent eum foras obruerunt lapidibus et mortus est sic ut praeceperat dominus dixit quoque dominus ad moisen loquere filiis israel et dices ad eos ut faciant sibi fimbrias per angulos palliorum ponentes in eis vitas iacintinas quas cum viderint recordentur omnium mandatorum domini nec sequantur cogitationes suas et oculos per rex varias fornicantes sed magis memores preceptorum domini faciant ea sinque sancti deo suo ego dominus deus vester qui eduxi eh, vos de terra Aegypti ut essem Deus vester. Caput sextum decimum. Ece autem core filius Isar, filii Cat, filii Levi, et datan atque abiron filii Eliab, hon quoque filius Felet, de filiis Ruben, surexerunt contra Moisen, aliique filiorum Israel ducenti quinquaginta viri proceres sunagoge et qui tempore concilii per nomina vocabantur cumque stetissent adversus Moesen et Aaron dixerunt sufici ad vobis quia omnis multitudo sanctorum est et in ipsis est dominus cur elevamini super populum domini quod cum audisset Moises cecidit pronus in facem locutusque ad core et ad omnem multitudinem mane inquit notum facet dominus qui ad se pertineant, et santos applicabit sibi et quos elegerit apropinquabunt ei hoc igitur facite tollat unus quisque turibula sua et tu core et omne concilium tuum et hausto cras igne ponite de super tu miama coram domino, et quaecunque elegerit ipse erit sanctus, multum erigimini filii levi. Dixitque rursum ad acore, audite filii levi, num parum vobis est, quod separavit vos Deus Israel ab omni populo, et iungsit sibi, ut serviretis ei in cultu tabernaculi et staretis coram frequentia populi et ministraretis ei et circo ad se fecit accedere te et omnes fratres tuos filios levi ut vobis etiam sacerdotium vindicetis et omnis globus tuus stet contra dominum quid est enim Aaron ut murmuretis contra eum Misit ergo Moses ut vocaret Datan et abiron filios Eliab qui responderunt Non venimus Non quid parum est tibi quod ad existi nos de terra quae lacte et melle manabat ut occideres in deserto nisi et dominatus fueris nostri re vera induxisti nos in terram quae fluit rivis lactis et mellis et dedisti nobis possessiones agrorum et vinearum an et oculos nostros vis eruere non venimus iratusque moises valde aeta dominum ne respicias sacrificia eorum tuscis quod ne asellum quidem unquam acceperim abeis nec afflixerim quempiam eorum dixitque ad core tu et omnis congregatio tua state seorsum coram domino et aron die crastino separatim tollite singuli ribula vestra et ponite superea incensum offerentes domino ducenta quinquaginta turibula. Aaron quoque teneat turibulum suum, quod cum fecissent stantibus Moses et Aaron, et coacervassent adversum meos omne multitudinem ad ostium tabernaculi, apparuit cuntis gloria domini. Locutusque dominus ad Moisen et Aaron ait, separamini de medio congregationi suius ut eos repente disperdam qui CERCIDERUNT proni in faciem atque digserunt fortissime deus spiritum universae carnis num uno peccante contra omnes ira tua de seviet et ait dominus ad moisen Precipe universo populo ut separetur a tabernaculis core et Datan et Abiron surrexit quo Moses et abit ad Datan et Abiron et sequentibus eum senioribus Israel dixit ad turbam recedite a tabernaculis hominum impiorum et nolite tangere quae ad eos pertinent ne involvamini in peccati seorum cumque recessissent a tentori seorum per circuitum datan et abiron egressi stabant in introitu papilionum suorum cum uxoribus et liberis omnique frequentia et ait moses in hoc scieti quod dominus miserit me ut facere universa quae cernitis et non ex proprio ea corde protulerim si consueta hominum morte interierint et visitaverit eos plaga qua et ceteri visitari solent non misit me dominus sin autem novam rem fecerit dominus ut aperiens terra os suum de glutiat eos et omnia quae ad illos pertinent descenderinque viventes in infernum scietis quod blasphemaverint dominum confestim igitur ut cessavit loqui dirupta est terra sub pedibus eorum et aperiens os suum devoravit illos cum tabernaculis suis et universa substantia eorum descenderunque vivi in infernum operti humo et perierunt de medio multitudinis ata vero omnis israel qui stabat per jurum fugit ad clamorem per euntium dicens ne forte et nos terra de glutiat sed et ignis egressus ad domino interfecit ducentos quinquaginta viros qui offerebant incensum locutusque est dominus ad moisen dicens precipe Eleazaro filio Aaron sacerdoti ut tollat turibula quae iacent in incendio et ignem huc luc dispergat quoniam sanctificata sunt in mortibus peccatorum producatque ea in laminas et affigat altari eo quod oblatum sit in eis incensum domino et sanctificata sint ut cernant ea pro signo et monimento fili Israel. Tu litergo Eleazar sacerdos tu ribula Aenea, in quibus obtulerant tu hii quos incendium devoravit, et produxit ea in laminas affigens altari, ut haberent postea ea fili Israel quibus commone rentur, ne quis accedat alienigena, et qui non est de semine Aaron ad offerendum incenso un domino, ne patiatur sicut passus est core, et omnis congregatio eius loquente domino ad Moisen. Murmuravit autem omnis multitudo filiorum Israel sequenti die contra Moisen et Aaron, dicens, vos interfecistis populum domini, cunque oriretur seditio et tumultus incresceret Moses et Aaron fugerunt ad tabernaculum federis quod postquam ingressi sunt operuit nubes et apparuit gloria domini dixitque dominus ad Moesem recedite de medio huius multitudinis etiam nunc delebo eos cumque iacerent in terra dixit Moses ad Aaron tolle thuribulum et hausto igne de altari mitte incensum de super pergens cito ad populum ut roges pro eis iam enim egressa est ira a domino et plaga de sevit quod cum fecisset Aaron, et cucurrisset ad media multitudinem, quam iam vastabat incendium, optulitum iama, et stans inter mortuos ac viventes pro populo de precatus est et plaga cessavit fuerunt autem qui percussi sunt quatuordecim milia hominum et septingenti absque his qui perirant in seditione core reversusque est Aaron ad Moisen ad ostium tabernaculi federis posquam quievit interitus Caput septimum decimum. Et locutus est Dominus ad Moysen dicens: Loquere ad filios Israel et accipe ab eis virgas singulas per cognationes suas a contis principibus tribuum virgas duodecim et unius cuiusque nomen superscribes virgae suae nomen autem Aaron erit in tribu Levi et una virga contas se orsum familias continebit. Ponesque eas in tabernaculo federis coram testimonio, ubi loquar ad te, quem ex ihis elegero germinabit virga eius, et cohibebo a me quarimonias filiorum Israel, quibus contra vos murmurant. Locutusque est ad Moises ad filios Israel, et dederunt ei omnes principes virgas per singulas tribus fuerunque virge duodecim absque virga aaron quas cum posuisset moises coram domino in tabernaculo testimoni sequenti die regressus invenit germinasse virgam aaron in domo levi et turgentibus gemmis eruperant flores qui folis dilatatis in amygdalas deformati sunt. Protulit ergo Moises omnes virgas de conspectu domini ad cuntos filios Israel, viderunque et receperunt singuli virgas suas. Dixitque dominus ad Moisen, refer virgam aaron in tabernaculum testimoni, ut servetur ibi in signum rebellium filiorum Israel et quiescant querele eorum a me ne moriantur fecitque Moses sic ut praeceperat Dominus digserunt autem filii Israel ad Moisen ecce consumti sumus omnes perivimus qui accedit ad tabernaculum Domini moritur num usque ad internecionem conti delendi sumus? Finis partis quarte decimee.